І враз де й поділися холодний туман, липуча втома, занедбаний краєвид. Переді мною постали життя, сила, краса. Здавалось, це молоде прекрасне тіло випромінює не тільки світло, а й тепло. Осінь була безсилою проти її блискучого волосся проти шкіри, яка навіть не червоніла на холодному вітрі. Осінь склала зброю перед непереможною весною, перед життєдайною силою викінченої форми. Я завжди з певною іронією ставився до конкурсів краси, адже на околицях міст у найбуденніших місцях трапляються жінки, побачивши яких запитуєш себе. Хіба їм тут місце? Сусіди часто визнають їх гарними та й по всьому. Людям і на думку не спаде порівнювати цих жінок з красунями на обкладинках журналів. Я не знаю, як повелися б імпресаріо або режисер, побачивши Лідію. Та й хіба я міг знати, якою була б її доля на екрані? Я знав лише що сталося після того, як ми зустрілись поглядами. Я пройшов іще метрів із 50, неначе приголомшений, а потім обернувся. Лідія звернула з дороги на алею і зникла за деревами. Я обернувся і, не вагаючись, попрямував до будиночка вдови Шарло. Я заявив їй, що остаточно вирішив оселитись у неї. Важко сказати, чого я сподівався, та й чи взагалі на щось сподівався. Я не залицяльник і не належу до тих нещасних метеликів, що в розпачі кидаються на перший ліпший вогник. Якби владний обов'язок покликав мене в інший бік, я, не вагаючись, пішов би своїм шляхом. Але ж я був вільний. Чому ж, побачивши Лідію один раз, відмовлятись від надії побачити її знову? Пізніше, коли, бувало, чекав на телефонний дзвінок у Птілідо або просто сидів там, нічого не чекаючи, я часто запитував себе, невже і інші завсідники, чиї очі пильно стежили за кожним рухом Лідії, гайнуючи у шинку свій час під глузливим поглядом дядечка Сон'є, сподівались на щось більше, ніж на єдину втіху помилуватись красою його донечки. Порядність Лідії ніколи не була темою обговорення. Та й ніхто із цього стокатого товариства у светрах, спецівках, куртках не поводився з нею вільно. І така стриманість вражала мене. Лідія завжди дивилася чоловікам просто у вічі. Але що то був за погляд? Одразу ставало ясно, що вона не здатна на якусь дрібницю, на швидкоплинну утіху. Лише однієї чудової днини могла зникнути разом із котримось із своїх поклонників. Але чому й досі ніхто не відважувався на таку пригоду? Я й сам людина та вже таке нікчемне створіння, завжди прив'язане до дріб'язкових справ, налякане безповоротністю буття. Отже, тієї фатальної хвилини, коли я саме зібрався в шинку, ввійшла Лілія. Я не мав жодної можливості лишитися в залі. Будь-яка затримка викликала б підозру. Лідія стояла переді мною просто волоса у своєму благенькому блакитному пальтичку. Стояла, ледь розтуливши вуста, наче відсапувалася запала тиша. І це мені аж ніяк не сподобалось.